especial para marcha. Cientos de estudiantes del este de Afganistán realizaron hoy una protesta en contra de Estados Unidos para condenar al soldado estadounidense que masacró a 16 civiles afganos, en su mayoría niños. Algunos estudiantes quemaron una imagen del presidente Obama y solicitaron el retiro de los soldados estadounidenses de Afganistán. Uno de los manifestantes, Jan Mohammad, declaró: Nosotros, los estudiantes de la Universidad Islámica de Nanganjar, queremos que los inversores se retiren de inmediato de Afganistán, sin condiciones, fuera Estados Unidos más temprano, sospechosos insurgentes dispararon contra una delegación del gobierno afgano que investiga la masacre de los 16 civiles. Dos hermanos del presidente Hamid Karzai estaban junto a otros altos jerarcas en el momento que los insurgentes abrieron fuego. En la Casa Blanca el presidente Obama fue entrevistado por los incidentes. Obama dijo en respuesta a qué impacto tiene la masacre en los planes de Estados Unidos en Afganistán. El presidente Obama dijo entonces, estamos tratando de crear un camino responsable para una retirada de todos nuestros soldados para fines de 2014. Periodista preguntó. ¿Este incidente no lo alienta a realizar un retiro más rápido de los soldados? El presidente Obama respondió. Uh, bueno, aumenta mi determinación de asegurarme que nuestros soldados regresen a nuestro país. Ya es hora. Ha pasado una década y sinceramente, ahora que capturamos a Bin Laden, ahora que hemos debilitado a Al Qaeda, estamos en una posición más fuerte que hace dos o tres años. Uh,